još jednom želim su svoj braći na prijetno okupljanje susrete pod nazivom Naš izvor je Islam. Evo smo u prilici tražimo izvinjenje zbog ili izvinjavamo se zbog ovakvog nećemo kazati Evo jer jednostavno znamo ste i putovali tako dalje, pa smo htjeli neki način ovo da se i ovaj, opustite poslije ručka. Evo imamo nekih 40 minuta do znači do Ikindije. S nama je tu jedna uvažena ličnost, naš brat iz poslanikove porodice, šeh koji je porijeklom iz Basri, dugo godina je živi u i daviti po Skandinaviji, pa će nam se obratiti, a naš brat Daija Enes iz Bukovina će biti ako voda poslije toga ako bude znači, prostora za, za ovaj, i pitanja, a bit će večeras vremena, inšala u narednim danima, pa će biti prilike inšala da ono što vam kola po glavama i što smatrate da bi voli imati jasnu sliku toga, toga šehe toga. je né? لا يحتاج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فيقول الله تعالى في سورة والسماء ذات الحبوب إن إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الله يقسم في السماء الواو هنا واو القسم فيقسم ربنا في السماء وكثيرا ما يقسم ربنا في القرآن الكريم بالسماء ترجم المعلومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, uvaženi gosti, Allahovi robovi, evo Allah subhanahu wa ta'ala nas je počastio jednim iznimno važnim gostom, našim uvaženim šejhom, koji će nam održati jedno vrlo lijepo predavanje iz oblasti tefsira, komentarišući ajete iz sure Ad-Darijat. Pa počinje od ajeta Astaidu billahi was samai zatil hubuk. Tako mi nebesa neizmjerne ljepote. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala se kune ili zaklinje nebesima i ovaj vav na početku ajeta jeste vavul qasam. Vav koji znači ili sugerira zakletvu. ويكثر ربنا من القسم في السماء لأنها عظيمة الخلقة I Allah subhanahu wa ta'ala se često kune nebesima jer je njihovo zdanje veličanstveno. Šta više, naš gospodar kaže entum ašeddu Da li je teže vas stvoriti ili nebesa koja je on stvorio? والبناء عند العرب معناه حجارة وحديد وأبواب وأقفال وهكذا هي السماء الأولى إلى السابعة Građevina kod Arapa ukazuje i označava kamenje, željezo, vrata I tako je sa prvim nebesima sve do sedmih nebesa. بل إن لها hazana wa haras. Nebesa imaju svoje čuvare i svoje rizničare. Hatta inna nabija sallallahu alaihi wa sallama fi rahlati mi'raj ista'dana huwa Jibril ala sama qabla i yadkhulaha. Tako i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svome proputovanju na Mi'rađu tražio izun, tražio dopust on i Džibril sa njim da uđu na nebese. حينما طرق جبريل الباب وهذا في في صحيح البخاري ناداه خازن السماء قال من قال جبريل قال من معك قال محمد قال أو أرسل إلي قال نعم حين ذاك فتحت الباب Kada je Džibril alaihi salam pokucao na vrata nebesa, nebeski čuvar upitao je ko je to, pa je Džibril odgovorio, Džibril, pa ko je sa tobom? Rekao je Muhammed. Pa kaže, da li mu je već objavljeno? Da, reče Džibril. Hatta inna hinama <clears throat> الإنسان لا يمكن أن تدخل السماء إلا بإذنه Šta više i duše nakon smrti ne mogu ući na nebesa osim nakon dozvole nebeskih čuvara. لذلك إن روح المؤمن رسل الله من الملائكة الموت يطرقون الباب الأولى فيفتح فيشيعه إلى السماء الثانية مقربو السماء الأولى وهكذا Tako kada duša vjernika napusti svoje tijelo, melek smrti sa njom odlazi do vrata nebesa, pa kuca i traži dozvolu da uđe na nebesa, pa ga prate bliski na nebesima do sljedećih nebesa. Što se tiče duša koje nisu vjerničke, njima se vrata ne otvaraju. لذا يقول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم في سم الخياط I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže njima se nebeska vrata neće otvoriti, niti će oni u džennet ući sve dok deva kroz iglene uši ne prođe. To znači nikada. لذلك حينما يريد ربنا أن يزيل الأرض يزيلها بدكة واحدة I zato kada Allah subhanahu wa ta'ala bude htio da ukloni ovu zemlju, uklonit će je jednim velikim potresom. لكن السماء يزيلها بستة مراحل Ali će nebesa zato ukloniti u šest etapa. أولها أنها تميد تميد يعني مثل البعير هكذا Prva etapa jeste da će nebesa olabaviti. A druga je Posljednja etapa jeste da će nebesa biti smotana kao što se smotaju spisi. A između toga jeste da će nebesa promijeniti svoju boju, da će je popucati i da će se pocijepati. I zato se Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu zaklinje nebesima. I Allah se kune onim sa čime hoće od svojih stvorenja. Lakin Međutim, nama nije dozvoljeno da se zaklinjemo i kunemo ničim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili nekim od njegovih svojstava. Dakle, ajet glasi tako mi neba punog zvjezdanih puteva. Datil hubuk. والحبك معناه الشيء المحبوب تداخلا A hubuk riječ u arapskom jeziku označava nešto ili skupinu nečega. يعني نسيج متداخل حديث هكذا Nešto što je čvrsto isprepleteno. ثم قال إنكم لفي قول مختلف Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže doista vi govorite nejednako. Misleći na nevjernike. A zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovo kaže? Jer su sve, odnosno sva njihova e, vjerovanja zabluda. Od nevjernika i drugih. كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممكن تعيد هذا يا شيخ آه، لأن الكفار لأن جميع العقائد الضالة من الكفار وغيرهم كالأشاعرة Jer je والماتريدية vjerovanje svih onih koji su u zabludi, od nevjernika i drugih, kao što su ešarije, maturidije, لا تراهم على قول واحد nećeš ih naći da su jednog stava ili jednog mišljenja. ترى هذا يقول وذاك يرد Naći ćeš da jedan govori, a da mu drugi odgovara. Izuzet sljedbenika ahli sunneta koji su jednoga stava i jednoga mišljenja. Jer oni uzimaju samo iz Kur'ana i sunneta. A ne uzimaju iz mozgova e, svojih šejhova, evlija i drugih. فناسب قول الله تعالى والسماء ذات الحبك التي حبكها يعني ربنا يقول أنا خلقت السماء وحبكتها فكان الأولى بكم وأنتم عبيدي أن تحبكون أطوالكم I الله وزاك zakletva nebesima koju, koju smo okarakterisali kao nešto što je čvrsto isprepleteno, podudara se sa ovim sljedećim ajetom koji nam sugerira da je najbolje da Allahovi robovi budu skladni kao što su skladna nebesa koja je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Sljedeći ajet kaže, vi govorite nejednako, od njega se odvraća onaj za koga se znalo da će se odvratiti. To jest od njega, od istinskog vjerovanja. Odvraća, to jest okreće. Onaj koji se odvraća iz razloga što je on to zaslužio svojim djelima, Allah subhanahu wa ta'ala ga odvraća od istine. Kaže, Kutil al harrasun, kaže neka prokleti budu lažljivci. Al harras, al harras, riječ u arapskom jeziku označava lažljivca, odnosno onoga koji iznosi neistine. Međutim, i lažljivaca ima više vrsta. A najgora vrsta jesu upravo ovi al-harrasun. Jer oni razmišljaju na osnovu neznanja. Dakle, njihova podloga nije znanje i onda na osnovu toga lažu. فترى الكفار يسبون محمد بن عبد الله وهم لم يقرأوا كتاب الله ولا سنته Pa ćeš naći nevjernike kako psuju i vrijeđaju Muhammeda, sina Abdullaha, sallallahu alaihi wasallam, a nisu pročitali Kur'an niti sunnet. Šta više, nisu naučili ništa od njegove vjere. Pa su oni uvriježili određeno mišljenje i slagali. Pa ćeš naći ljude koji nas mrze i nazivaju vehabijama, a nisu spoznali suštinu našeg stanja Pa se prema nama neprijateljski odnose bez podloge znanja. فهم خراصون E takvi su harrasun. فهددهم ربنا فقال قتل الخراصون Pa im Allah subhanahu wa ta'ala prijeti. Pa, pa kaže u ajetu kutil al harrasun, dakle ubijeni bili ili prokleti bili harrasuni. السؤال لماذا لم يقول لماذا قال الله قتل بصيغة المبني للمجهول أنت تعرف اللغة العربية نعم. صيغة المبني للمجهول Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovdje koristi izraz za svršeno, svršenu radnju? لأن العربي إذا قال إذا هدد قال سأقتلك Jer Arab kada prijeti u tom obliku, to znači da ćete ubiti. لكن إذا قال ستقتل هذا تهديد أشد Ali kada kaže bit ćeš ubijen, onda je to još veća prijetnja. يعني سيكون الق- ال- القاتلون متعددون وطرق القتل عديدة Ubica će biti mnogo, a načina ubijanja isto tako mnogo. من هم الخراصون الذين هم في غمرة ساهون Ko su ti harrasuni? To su oni koji su utonuli u neznanje i ravnodušni. الغمرة هي الشيء الذي يغطي تقول غمر الماء الأرض يعني غطاها فصارت تحت الماء Izraz gamra označava nešto što prekriva, pa se kaže voda je prekrila zemlju. فهؤلاء غمروا بأي شيء وماذا غطاهم A ovi su prekriveni čime? Šta je to njih prekrilo? Pokrivač njiho, njihovih strasti i njihovih ideja. كلما حدثته نفسه أن اذهب واقرأ الحق يقول لا إني على طريقة آبائي Svaki put kada mu njegova duša govori idi i spoznaj istinu, on odbija i govori ne, ja ostajem na putu svojih predaka. فيغمر يغمر وهو ساهن Pa tako biva prekrivan, prekrivan u svome gafletu. Izraz sahi označava nemarnog čovjeka, gafila, u odnosu na ono što radi, u odnosu na svoja djela. Dakle, apsolutno ne vodi nikakvog računa o onome što radi. Kao što kažemo da je neko previdio ili zaboravio nešto u namazu. Dakle, bio je nemaran prema ru- rukuu ili seđdi, pa je iste zaboravio. إذا وصفهم الله هذا الوصف بسبب أنهم بكسبهم غمروا أنفسهم في ظنونهم وشهواتهم فهددهم الله بالقتل أي بالعذاب الأليم Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ih ovim svojstvima, jer su one, oni sebe prekrili svojim e, strastima, svojim idejama, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga zaprijetio da će biti ubijeni. I oni pitaju kada će dan sudnji. E, njihovo pitanje nije pitanje spoznaje. Već je njihovo pitanje e, prkosa ismijavanja i omalovažavanja. Mi im govorimo, naš rok, dakle rok između vas i nas je sudnji dan. Pa oni govore, idi i čekaj sudnji dan. Takvo je njihovo stanje sa nama. هددهم ربنا فقال يوم هم على النار يفتنون Allah subhanahu wa ta'ala im prijeti, pa kaže, onoga dana kada se u vatri budu pržili. الفتنة في لغة العرب معناها الامتحان Fitna koja se koristi u ovome ajetu u arapskom jeziku znači iskušenje ili ispit. طيب كيف يفتنون يوم الدين وقد ذهب وقت الامتحان Dakle, kako će na sudnjem danu biti iskušani, ispitani, kada je prošlo vrijeme iskušenja? Od značenja riječi fitna jeste i prženje, odnosno sagorjevanje. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže toga dana će oni biti na, dakle pržit će se na vatri i peći kao što se peče kokoš na ražnju. حتى يسود Sve dok ne pocrne. ويكون كالفحمة Pa će biti poput uglja. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم Kao što poslanik sallallahu alaihi wa sallam to opisuje. يومهم على النار يفتنون قال تعالى ذوقوا فتنتكم toga dana će oni na vatri biti prženi, pa im Allah subhanahu wa ta'ala će govoriti iskusite kaznu svoju. Dakle, iskusite vaše prženje. To je ono što ste vi poricali. Kuntum bihi testađinu. Hada alladhi kuntum bihi tukadibun. وهكذا تستعجلون آه هذا الذي كنتم به تستعجلون نعم لكن to je ono što ste vi أي كنتم تسابقون نعم ننتظر يوم القيامة نعم ننتظر يوم القيامة نحن نهددهم بيوم القيامة هم سخرية نعم سننتظر يوم القيامة Dakle, to je ono kada ste govorili, kada smo vam mi govorili među vama i nama je sudnji dan, a vi ste govorili da mi čekamo sudnji dan, e to je sada, dakle došao je taj trenutak i to je ono što ste vi požurivali. Zato e, nakon toga naš gospodar spominje stanje vjernika. Pa kaže oni koji su se Allaha bojali, u džennetskim bašćama će među izvorima boraviti. الجنة معناها التي تجن داخلها أي يختفي في داخلها Džennet označava bašću koja, dakle, svojim granama prekriva svoje tlo, svoju unutrašnjost. Od e, siline njenog zelenila i njenog raslinja. وقال جنات لأنها جنات عدة I zato kaže ovdje u množini, jer je riječ o mnoštvu bašći, o mnoštvu dženneta. طيب هذه الجنة ثم قال وعيون أي وفي عيون أي عيون المياه Dakle, ovo je džennet. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže e, u izvorima. Dakle, u džennetskim izvorima. Među izvorima. طيب كيف نكون نحن داخل العيون نحن الآن داخل الجنة كيف نكون داخل عيون المياه Dakle, mi smo sada u džennetu. Kako ćemo biti u tim izvorima? من معاني في في لغة العرب معناها على Od značenja riječi fi u arapskom jeziku, ona označava nekada, i, dakle ima značenje da je nešto na. Kao što kažemo, Allah je fissema, dakle u nebesima, to jest na nebesima. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, reci hodite fil ardu. Dakle, mi ne možemo hoditi kroz zemlju, ali možemo hoditi po zemlji. Dakle, značenje ajeta jeste da ćemo ući u džennet, a pod našim nogama će biti džennetski, odnosno izvori vode. Dakle, zadržat ćemo se ovdje do poslije i kindije namaza kako ne bi e, tema se e, otegla i samim tim da vam ne otežamo, a i še i da malo odmori. Jazakumullahu,